tanto de detalles que ya ni te ves. Eh. eh. la rosa todos los días hasta que la ahogué. Eh, eh. Hice todo para tenerte, pero fue al revés. Quítate el maquillaje que de no fue que me enamoré. Y me Disculpa la pregunta, es que ya no te siento aquí. Tú me culpas y yo sin culpa. Anoche hablé con los tragos y me dijeron que te mandé pa'l carajo. Hoy brindo por todo. fue un culito y ya llegó otra baby. Mami, yo soy Gucci, me cambiaste por un Navy. Tú me la hiciste, así que no te quejes. Cuando venga otro, te coma y te dé. Mami, ya no es por tu culpa que tengo los zorros. Me volví tu ni puta, ahora lo cojo y desalojo Si algún día tú quieres que te coma, te como. Pero no come mucho, tú sabes el protocolo. Los tragos tenían la razón. No estoy contigo y se siente cabrón. Hasta Cristiano pierde el balón. Limón y sal para el patrón. Hoy brindo por todo lo que hiciste, por las clases de cabrón que me diste. Que esa serpiente mudó la piel, ese Winnie puse le acabó la miel. Hoy brindo por todo lo que hiciste, por las clases de cabrón que me diste. Que esa serpiente mudó la piel, este Winnie puse le acabó la miel. Ya no hay pincel que pinte esa pintura. Perdí los planos de esa arquitectura. ¿De qué te sirve toda esa lindura? Si tu alma es más oscura que una noche sin luna. Más amarga que una cerveza caliente. Ni los latidos de tu corazón ya se sienten. A nuestra historia tú le borraste el título. Y le quitaste el sentido a los versículos. Los tragos tenían la razón. No estoy contigo y se siente cabrón. salpa al patrón. Hoy brindo por todo lo que hiciste, por las clases de cabrón que me diste. Que esa serpiente mudó la piel, ese Winnie puse, le acabó la miel. Hoy brindo por todo lo que hiciste, por las clases de cabrón que me diste. ya esa serpiente mudó la piel, y este Winnie en le acabó la miel. Salud por eso.